amakuru yaciye radiyo isanganiro mu kiganiro icyo ushikirije radiyo isanganiro iha akaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe Burindwi ndwi kugira atange icyiyumviro cyiwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota gira icyo ushikirije gira ushikirije ndabahaye mwiriwe mwege mwese mwahisemo guteramana na radio isanganiro nizere ko mumeze neza muherere hose sangwa ikaze mu kiganiro giricushikirije cyo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 eh ni ukwezi k'umunani umwaka wa 2022 nkuko mubizi rero kino kiganiro giricushikirije ni kiganiro kibaha akaryo akaba yabishikirije ku munsi wa kane mu masengesho ku munsi wa kane wa nyuma urangiza ukwezi atunganywa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yashimi yashimi yashimangiye ko bene abo bantu badashaka eh, impinduka ishikana igihugu ku iterambere rirama akamyesha ko hariko arategurwa ibijyanye no kubasezerera mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mwarabyumvise kandi ko ishyirahamwe regidezo ritanga amatara n'amazi rimenyesha ko rifise ibitoro rigurisha mu bubiko bwaryo igitega mu itangazo ryashyizwe ahabona kuri uwa kane iryo rihamagarira abafise amasitasiyo kubanza kuriha amafaranga yo kurangura amaritiro arenga ibihumbi mirongo itatu yaba amazutu canke esase kuri konte ya Bankobu iryo tangazo riratomora ko iyo Bordeaux yariwe ko itarenza ukwezi ko igiciro kwiritiro kingana n'ico leta yashinze ko uzo uwaguze ari ariwe atwara umwido uh, umuzigo abanje kwerekana icyemeza ko yatanze amafaranga hamwe n'uruhusha rwo kudandaza ibitoro permis d'exploitation de la station mu Gifaransa ishyirahamwe Regidezo rimenyesha ko hari amastation atarabwa n'iryo tangazo nka station Bupepe Interpetrole Mogas eh, Prestige York hamwe na Delta aha mwarumvishije kandi ko ubusuma bukogwa n'abana mu barabara mu bice bitandukanye by'igisagara cya bujumbura ngo butuma abantu badatekana ni bimwe mu byo abanyagihugu baba mu makaritiye ya ruhero na asiatike bashikirije musitanteri wa komine mukaza mu nama yo kuraba umutekano ngene wifashe yabaye ku munsi wa gatatu renovasi ndayehebura musitanteri wa komine mukaza yishyuye ko abo ikibazo cy'abo bana bo mu ibarabara ubu kirimo bwo gushyigikirana mwabyumvise kandi ko userukira abakozi mu ishyirahamwe des dezome amenyesha ko ngo hakwiye gushyirwaho uburyo bukwiye kugira ngo umugambi wo gukura abana mu ibarabara urangurwe neza aho rero yanamenyesheje ko ngo igipolisi ngo gitegerezwa gukora uko gishoboye kose kugira ngo abo bana bakugwe mu ibarabara ariko akavuga ko ngo ubukene buri mu miryango ngo ariyo mvonyamukuru ituma abana bo mu mabarabara bagwirirana Aha, yini nguru nkuru twabashikirije nga kuri radio ni nibijanye n'amafaranga agira ku miliyoni 150 ategerezwa gushikwa ku konti ya belbe banki nkuru y'igihugu hamwe na dossier yo gusaba uburenganzira bwo gukora bwo gukorera mu bushikiranganje bw'u Burundi n'imigenderanire ivyo rero ngo akaba ari byo bizosabwa ku mashirahamwe azoba ashaka gukorera nga muburundi Vimitanga bimwitangazo ryo kwigenekerezo rya 8 kuno kwezi ry'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ryashizwe habona n'umuvugizi wabwo ejo ku munsi wa kane Sonia Niyuba we asigura kandi ko ubushikiranganji avugira buzobanza kurosa urupapuro rw'umwidondoro wese azobashaka kuja kurondera akazi mu bihugu byo hanze ikindi mwumvishije kubijanye n'ivyo z'abaja hanze nuko bikorwa byo mu nzu bigizwe no gusukura amazu ivyambagwa gukinjika n'ibindi nivyo bihabwa abigeme n'abakenyezi b'abarundi baja mu bihugu by'abarabu bamwe mu batu um, bamwe mu baja muri ivyo bihugu bo mu ntara ya Rumonge babona ko umushahara wa amafaranga yitwa real ziri hagati y'amafaranga 50 na 80 ku kwezi no kuvuga amafaranga ari hafi y'ibihumbi amajana ne vy'amarundi baroswa ngo adakwiye ugereranije n'ibikorwa bakora bagana ivyo bikabiruko mu itangazo gicegeranyo casowe n'ishiramwe rigwanira uh, rigwanya rudandazwa rw'abantu ONCT uwe Tofrel mu mwaka 2021 cemeza ko ivyo bikorwa bishirwamo imvune aba babikora aha na makuru menshi rero twabashikirije ngaho kuri radio isanganiro kumbure hariho nayandi tutashoboye kugaruka ko guko twavugira carimwe nuko rero usanga ikaze namwe muhabwa ijambo mugire icyo mushikirije nuko rero abaza kwakura abakoresha muhora wa Leo canke Econet muza kwakura kuri 76 ubusa 83 amajana 933 nuko rero Alphonse kubwimana ni wagiye kufasha kwakira ama ama telefone yanyu reka twongere tubayikaze mu kiganiro girishushikirije cuno munsi kuri mikoro mukaba muri kumwe na jewe ngenda kumana sangwe kazi Yeah. nuko rero hariya Alphonse kubwimana yamaze kumbwira ko umunywanyi wa mbere yatugururiye kino kiganiro yamaze gushika ku murongo ariko ndumva ka telefone kaciye kamugora uwundi ariko yamaze kuhashika alo ah, Mwiriwe neza bwana Vianney Eh ndagwaye mwiriwe bwana Fredina ni sawa amahoro murakomeye asha turaho kabisa tumeze neza nawe umeze neza Fredina hanyuma icyo cy'ibiturire naco avuga yuko kiribwa na bamwe bamwe wari ku mugambwe uri ku butegetsi arafite uburenganzira bwose yahawe n'abanyagihugu nk'uko abo bantu bose batereza gufatwa bagahanwa ntituze turabumva mu gusa avuga ati agiye mu mahanga y'igihugu abanza kwerekana amatungo yose afise mhm. mu gihe ageze gukukuruka bakaca bavuga ati kubera ntawe uyoberwa umushahara ubu abahembwa ngene ungana mhm. ariko Fred na guciriyemo ivyo umenga byarakozwe kuri aba bategetsi baheruka gutorwa mbere ko baje mu mabanga sentare ijeje kubahiriza amatungo ya leta baragenda bakerekana ubutunzi bwabo ariko bikorwa mu ibanga ntibuca buja ku mugaragaro ah ibyo byo mu ibanga rero mm. nicyo gituma n'igiciro kizoma kibwa mu ibanga ntitubimenye mhm. ntitumenye n'abantu bariho uti ku rero hokogwa iki nyine kugira ngo ibi bivugwa by'ibiturire bivugwa birangire ntihadomo kuri utoki uwo muntu kubera urumva tumaze kumva atabategetse usaba wumva utumengo umuntu wese umutegetsi akabonamo igiturire mm. abo onye bonyene babikora bafatwa baya matohoza yindi mm. hama basubiza ibyo batwaye uwo muntu afashwe yari igiturire bikagaragara yari ibiturire bikagaragara amatora aribwa menshi mu masoko ya leta muki byinshi byinshi cyane rwose mhm. nta wa muntu yagurishije inzu miliyoni mirongo itatu agaca uriguza agaca agwatiriza imiliyoni bagacamu imiliyoni mirongo ine muri banki mm, umwe wari yayingozi eh, eh, niho ntanabyibukira ngaho ngaca mvuga ati abakomisiyoni nabone ba leta nyene nabone bari muri abo oyi urumva mm. ko ivyo bitabahize mhm. eh, bagaca barabatuye umuntu rero yagirizwa iki hama nahanwe hishuzwa amategeko abanza asubize bwa mbere na mbere ivyo bintu byose yarosindatiye mu mategeko hama nsimbije natwe kuri kinya ikica abana bo mu ibarabara mm-hmm. nuko narabivuze yuko bategerezwa kuraba bana icyatumye baja mu ibarabara bakabajana mm-hmm. bakabashikana iyo bavuka bakaca batora abajeje intwara bati kwirekera ubuzima bw'uwo muntu nimba atagira nk'aba asitongo mwubakire ni mumwubakire abajeje intwara bamwubakire ariko Fred na keshi iyo babarungitse iyo baje bava baca basubira bakagaruka mu ibarabara ni ya matohoza nyine ndakubwira yuko babajana bumva ngo avuka ibwambarangwe bumva ngo avuka ibuti hihinda bagaca bajana bakashira ku mugwa mukuru baca bizi mm. none babanza kuraba umwana yaje mm-hmm. kuraba ngena yaje nico niho bohava n'ayandi ntibezogenda baheze ngo barahavuye bagiye barabavuga ngo bagize ngo ipolisi abashe barabaduganya bashaka kuja hamwe mu nzererezi baraduganya imodoka zigiye zuzuye nta muti uzopfa bitoye mm-hmm. abo bo mu butungane nabo barekuwe mm. Eh, ibururi ntihenze mm. ni ukuri nagira n'umushimire kandi umushyiranganje w'ubutungane mm-hmm. uba ariko arakurikirana icyo gikorwa akurikije ingingo y'umukuru w'igihugu mm. urashobora gusanga umuntu ugenda yibuka ahantu hari ahimurambi umuntu yari apfunzwe yagezwa kwiba ibigori ngo bamufatanye ibigori bine acapfa umwaka wose yaribye ibigori bine mu murima Ego. Bacamfunga. Ah, nihanganisha bari mu rohero bose yuko Imana izobaha bakavayo barabona ko babihagurukiye nyene cyubahiro umukuru w'igihugu n'umushanganje w'ubutungane. Mhm. Uyo hari ibikorwa nsimbura gifungwa ashobora kumugana akora ibikorwa bya zitarabe by'igihugu hamaka akavayo agatakarika n'ubundi ugiye muri agiye muri prison ni uburyo buhasesekarira ku muryango no ku gihugu. Mhm. nta cyane ku muryango mhm. ibyo nibyo bakwiye kugerageza bakaraba rijya tegeko ry'uko bavuga bati umuntu yagirizwa ikintu gitoya mhm. aha nuko rero Fredina yari yamaze gushikirizwa nuko rero ibururi harekuwe uno munsi abantu 2026 harimo umukenyezi umwe mu ibohero ry'ibururi undi munywanya amaze gushika ku murongo aro Allo Winda kwa imwiriwe Yego ndi gukuru Timote igihanga mu kigwati cy'amahoro Ni saba ngai gihanga Timote neza cyane n'umurongo ukunda kubura kuko je nkoresha bona mobe ariko izisigisi ntabwo muri kure yazo ntimukunda ko kwitaba cyane eh Alphonse ngo ubu azozaragerageza aguha umurongo eh namahoro rero namahoro kwerekana nakubye nagaruka yo mu cibitoke ko nzoza kuraba wewe urabesha yasimbesha yewe eh. hariya mu rugeregere nari ambe bahita gutega abasha nasanze abantu baba bakundana hmm? mu rugeregere mu rukerereza eh hariya kabisa nabonye bakanya nakagwa karyoshe imugina eh hari imugina hose hariya ndamaze gushikayo eh nawe rero umunsi nagarutse nzoca ndakuraba kugira ngo urantembereza hiyo none uzondaba gute nzobimenya gute utahaye wewe ntumiri kumbesha wewe oya nzoguhamagara vuba cane hariya inimero Alphonse yazinyandikiye ahantu sawa sawa eh kaze rero ugira bwana Emmanuel nawe ego reka ngaruke ku makuru ajyanye n'ibi by'abigeme n'abakenyezi bajya gusaba ubuzi iyo mu bihugu by'abarabu mm-hmm. akwire mu gihugu cyose atabare aba barundi bashaka akazi ariko batakaronka mm. hama leta nayo tuyisabe nyabura yorohereza aya mashyirahamwe ntishe yamananiza ngo ivuge ibintu aya mashyirahamwe adashobora kuronka mhm. hanyuma noneho leta nayo ikigira inguvu Ah, ivugane n'ibi bihugu bifise ubuzi ariko bitagira abakozi hama abanyarutse aya masezerano y'uko bohanahana abakozi aje mu ngiro kugira ngo abarundi baruhuke baronke amafaranga bikorera nyabura n'ahandi hoho urusha ukaronka umushahara nta ngorane n'imwe irimo hari uwatanze akarorero ko ngo ashobora gukoropa inzu zibiri ku munsi akakora n'ibindi bikorwa ngo aronke amasaha abiri yonyine ku munsi yo kuruhuka mu masaha mirongo ibiri n'ane urumva ko akora amasaha mirongo ibiri n'abiri umurango no mu ijoro ariko urazi aba ariyo mm. naho ah, tubona abakenyi ah, ibikorwa ariko bakora ino aba ariyo ibikorwa biteye imbere cyane n'abariko batanga ubuzi bagatanga ubuzi kwabo bahembwa amafaranga makeya nabo bavuye hanze ariko nk'umuntu wino um, abariko bubaka amazu abariko bagira amashirahamwe nabo bantu bari hanze nayo mu Burundi urazi ko ubuzi bwagiye hama mhm. yandi makuru n'amakuru ajanye n'ibi bitungwa byasizwe mu mazu mm. nk'uko mwabivuze koko abantu bariko barenga itegeko yashinzwe na leta mm. ariko nyimba hariho amategeko leta yashinze abantu bemera yego hariho ayo bagaya ariko naho bayagaya leta yo yarinze iyashinga izi ko hari ingaruka nziza ku banyagihugu mm. itegeko ryo kuragira ibitungwa hanze nk'uko muvuga ngo tube abamenyeshamakuru amakuru aho duherereye mm-hmm. ni itegeko abantu bashima cyane kuko ubu barimbura batahora bimbura umuntu muto muto umurima wiwe bawonesha gihoreya mm. bejidezo abanyagisagara bose ayo bakagera hari adashobora kuronka amatara n'amazi byarasiko yo yakwiza bose bokwigwa mhm ikaba igiye gutandukira mu gitoro mhm waba undi ati nigerebere ntitereka mugabo iyo bishika ngira ngo yirikiterwa n'umuntu abiza arashobora kwitera yose hmm. rero eh, sinzi ko bizohava byoroha cyane ku mvo y'uko eh, itabanje gutunganya ibya mbere hmm, um, ibyo bya mbere ushatse kuvuga ibya hefuredina amatara n'amazi burya abanyagisagara bose amazi n'abakwiye n'amatara hmm. rero hari kubanza gukemura ibyo nawe waherereye hefuredina nta matara n'amazi mufise iwanyu ariko kenshi na mwebwe nyine ngira mama mwayivuze naho mu yindi mwa mutayavuze eh. hari ahantu usanga hakenya amazi mhm. abantu badaku bavoma usanga bavoma amazi atemba mu nzuzi mhm. kandi begereye igisagara mhm. eh, urumva rero mbedetse igisagara ngaha gusa honyine gutya simvuze ruguru naho hama icyo onye nicyo barikuye kubanza bakaraba icyo gitoro mbega izoguma niyagaraza icyo gitoro nibuka umukuru w'igihugu avuga atera amashami amwe usanga ashaka gukora ibintu Eh, kumva bandanya mhm. eh, ndakumva tugasanga akoze ibintu kandi n'ibya mbere atarabitunganya mm. nicyo babanza kuraba leta mbere na mbere cyo bakaraba bagakemura cy'amatara n'amazi ku banyagihugu eh, nk'abantu bafise imiduga bari bamaze imisi bakirondera bakakibura bakironka nino mirongo ikunze kwibonekeza ku mabisi ikagabanuka ni byiza ngira barawutse amahera y'agaciro rero nibaza ko kare bavuga ko amafaranga y'agaciro akenya atari atari igitoro gikenye kubera mu bihugu duhana imbibi byose umengo ni twebwe gusabya iyo ngingo yakora ko yuko igitoro cari gikenye mm. nimba barayarose rero kituba bakimera nkaho undi yavuga ngo giturugiye kuba ngo nibaza batakosa nemwe ririmo ngaho mhm. ariko hariho bamwe bamwe batabyubahiriza usanga ibitungwa byabo bariko barabiragira uh, ku mugaragaro ugasanga wa wundi ati uzohe uzo wacu uzohere uzimiriwe ntibafate mm. uwo muntu agiye kuragira ahantu h'umuntu mhm. yonesheje umuntu mm. yonga igice umufate nka zoce azuganira mu nzu zigaburire mu nzu cyase mm. agenda ahanwe nta muntu hejuru y'amategeko muri iki gihugu mhm. mugabo nta nta muntu yoca bumwe yonona ngo acabyongera igihugu cyose ngo bikunde mm. ahantu biyumvikanira nka ngewe iwacu nta matata hari kuvuga ngo wiki ni iki n'inzira umuntu arayimuha akarengane akagenda akagera ahantu wiyaha amagacuza nta mhm. kibazo kirimo kabise ka muri mugongo mbange kaviremo urakoze cyane Fredina murakoze cyane namwe mhm. napana eee eh, nanjye ndumurimyi icyo nicyo mwishywa nimba ko hazi ndahazi hari inyamagandika hose hariya hehe ya imurenda hose yego kweri mhm, kaze rero meritusi kaze rero tuve mu nkuru ugira icyo ushikirije mu makuru twabashikirije muri nondwi nagomba mvuge gucerekeye igihe mukuru w'igihugu yashikije ku munsi w'ejo mhm. cerekeye caba ikiza indongozi zijya ibiturire mm. ye kweri umuntu amaze kubiraba je naho nkiri mutoyi twebwe abantu bato bato twebwe dutotezwa n'abantu nyene bari ku butegetsi mm, babatoteza gute miritusi bazi ukuntu badutoteza eh. kandi uragwa mutora abe n'ahantu bayifata nta nyarucari bayifata eh, mugabo ni wa mugani bacamwo nta mwonga uburi sato bidahizwe abategetsi bose siko batoteza abantu nabo barimo bamwe bamwe babatoteza we jama yes niwe uri kwimana jewe naho nkiri mutoyi narashaka gutohora ku rugero urugero rw'abantu rw'abategetsi urabona n'ibintu by'ibinyobwa agahato kariho ibiyeri bararudibwa kibisohora mugabo nitubona iyo iyo babisohorera nuko abantu bato batodashikirwa ni kubera none ngaho mu baravya meritusi akayeri ntikaboneka kweri mukama wanje byarace nkazi nkabiri atakiye nkojeje kumunwa kandi noro nkamera ku gisoro mm je ko kwiraro naciye ryari ndaronka icupa mbaho ndari kubisa mm. ibajije ati mbega ni habimana yavuga cyangwa ni kimwe ubuyapani byatwemera twabuze na kimwe oya ntabwo ari kimwe habimana yavuga urabona ko habimana ari we yivugira iby'iwiwe ntigeze avuga ko igitoro cy'iwe cyashitse ariko mumishe ko ari igitezo yatangaje ko igiye kukiranguza ari igitega imeje ubuyapani yego ndagutse rero mhm, nyarutsa rero kwa kwa nyamateka aguteze yomere kanyamu n'abantu bari kubatumva nk'abari hagati mu gihugu baratwumva baciye kuri wa murongo udatezurwa ijana na rimwe n'ibice mhm. n'abari ku murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu hariya mu karere ko ku eh, mutwe je nagomba ntangure gushimira leta akigoro leta mvyeyi yakoze mm akigora kahe kuba nkana cyane cyane nerekeza kujya mu mukuru w'igihugu yavugiye ingozi ariko mm. aragirana inama n'abantu basanzwe baba hanze y'igihugu mm. yaravuze ati abarundi twihangane ibitaro bigiye kuboneka mm-hmm. kandi twarabonye ko ibyo yasezeranye byose yayigeze yagamasigara akicara mm. n'ikiringo yatanze mm-hmm. nticyashitse ubu rero mm-hmm. ibitaro byashitse dusaba yuko twabirompera igihe uko ubu byatse twabibonye twabibonye ariko mateka tukiri ngaho nyine yego hari bamwe bamwe mu gihe baba barose ibitoro bafite agatima ko guca ugasanga bigiye kudandazwa kuri magendo bizimvye ico cyo cyo kwivuga kwiki bajya abantu banyegeza igitoro eh nibafatirwe nibafatirwe ingingo za ruhasha mm kuko nkaba hari abantu bamwe bamwe dusanga aza akavuga ngo urumva imodoka ngo ni umushefu asanga yikoreye kandi yose agafata dutare nk'igitoro cyari kunyobwa cyari kunyobwa n'imodoka cumi agenda agitekeye mu marudipe yiwe ngo ni iby'umushefu umushefu kanaka abandi banyagihugu nayo ingendeshwa ziratonze kuri sitasiyo ugasanga amaze amezi abiri imwe zaratebye ziranka no kwaka ibyo bintu bari bakwiye guca baraba abajejwe umutekano mm. n'abajejwe intwara mm-hmm. aho hantu haba hahereye ayo masitasiyo yo gutwara ibintu Mm-hmm. bakagikorera ko bakadukira akarara igitoro kigatangwa mu mutekano ntangira mm-hmm. kuko hari abategetsi bamwe ba mm. usanga ariko bivanga mu bintu by'urutandaro abategetsi bamwe bamwe e, bamwe bamwe usanga yanakivuze n'umukuru w'igihugu ati hari abantu bamwe bamwe bose turakurikirana mm. uwo bafashe kwanza ari nk'umutegetsi mm-hmm. akamanza akabuguza ikigira gatatu nacyo twebwe duhora twumva nk'iyo inzego nshyashya zigiye gushinga mm. baravuga yuko umuntu agiye kugendwa mu mabanga twerekana amatsinda mm. imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga mm. hariho penaliti igezwe kubahiriza amatungo ya leta igaca igikorera twebwe mm-hmm. byo kuvuga yuko ngo bidakenewe kumenyekana yuko abanyagihugu bamenya yega abanyagihugu nitwe tubashyira Mm. duterwa kumenya amatungo yinjiranye hamagiye kurengera akarimba abanyagihugu bamushyize akabogotsa nk'uko tuguma tubibona mu ntara nk'akaroro muri komine mutamu mvuka ariko mateka ngaho ya celestin nashaka kuvuga uti ko mwobimenya mm-hmm. eh, ingendeshwa bakagurisha ugasanga ingendeshwa z'igihugu zasabwe ideni muri leta ziriko zirakora ibikorwa by'abanyagihugu ziriko zirikora amatafari zo zigenda gusomba inkwi zo gutura amatafari ibyo bintu ntibibaho mhm. abantu rero nk'abonye bafatirwa ibihano babagurukire bababukoze mu mabanga bakiri ikintu nacyo nagomba ngende mvuze ko biyane kugira duhanahane ijambo eh kwakwanya kwakwanya duhe umurongo abandi hariya gukorera hanze y'igihugu uvuze aba hanze bijya bintu byo kuvuga yuko mhm. bijya bintu byo kuvuga ko hobaho urupapuro mm. ubwo ko umushanganti bw'imigenderanire n'andi makungu boza barahanahana umuntu akagenda gukora hanze yatanze mm. bijya bintu baze barabe neza sinshaka kwinjira mu kirangahantu bw'imigenderanire n'andi makuru mm. barabe barabe neza kuko urumva habamo urudandazwa nk'urwabaye ubwa mbere yego gukinga nibyo mugabo barabe ntihabe inkurikizi zizoba mu nyuma kuko urumva bajyayo gukorera baridoga yuko bakora ibintu birengeje biruhije mm-hmm. eh, biruhije kuko burya amagara asumba amajana mm, murakoze cyane kumbure babyumvise buwa n'agateka celestin eee eh, ndi hermene viti ndi bukarama eee bukarama ngaha haruguru imuramza oya bukarama bwa rumonge eee tunagomba gusikiriza mhm nashimiye leta y'uburundi akigoro yagize kurungika abashota hanze muri kongo mm. mhm kuza kurwanya irya migwi igiga nk'iterabwoba mhm kugira abanyagihugu bamererwe neza mhm ubwo nibo ngeze izindi ngabo zibe nyinshi mhm twaje ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajyana atanu aho n'imyiyasi nayo porobogisi yoyo bakubwira ngo atari bine ntibakuzana urumva rero leta n'ikirabo yosubira ko abo bantu bunguruza abantu kuko tubona yuko baba bariko baratuzirika akagozi mu mm, karemano musanzwe muri hangahe none kingi umuntu yahora agaka umusenyi yahora atanga porobogisi ibihumbi bibiri mu ihiyasi igihumbi n'atanu mm, apfa ku musenyi gushyika ngaho kukanga eh, ariko ibyo biciro umenga ni ibya kera kingi mu biciro bishasha umenga ibiciro si uko byifashe ubunye urumva ko barengeje ko mu byo mu biciro bishasha baheruka gushinga Reka rero inka niyo yavuze ati bambe sindi niwe yavuze ngo wasezeranye ngo akisi ngo haragera. Mhm. Batubwiye ko ibitoro bizi ibintu bizima ko ibitoro atari. Eh. Ubu ibitoro byabonetse. Mhm. reka tuzora abere ukuri aho kuri mhm ikindi naco eh magendo y'igitoro gituma itazohaba eh na abantu bakora ku mastasiyo. eh n'abajeje bimutekana. eh ni baje barakorana imodoka ari giye kunwa ku mastasiyo. Mhm. Babone yivuye kunwa. mhm hari imoto hari imodoka rusanga zinywa ku munsi gatatu mm nizo zizo zizo kubizitoka mu mazu Mhm. Bigashe bituma abene gihugu tugira ingorane Mhm. umwe wese arondera inyungu ziwe ku bwawe rero bwana munengo hoko gwiki rero kugira ngo bigende neza ikintu cokorwa niba ze baraba imodoka ariko kuko nta kuntu igitoro coboneka kuri sitasiyo mm. mu mwanya umwe kikaba giheze ngo kirabuze mhm. ibitoro bikamara amahinga n'amahinga kuri sitasiyo atabihari mm. none bwana viyane none nk'ubu uno munsi umuntu afite nk'abana batanu biga mm. bose bashaka amakaki mm. n'udupira tw'imbeho niyo dukama muri kugira amabuye ntabajya arabaca ku makaburimbo mm. none n'ukuri nyene ibitungwa byo gushora turabifise mm-hmm. ariko virema n'ukuri ntiboraba kweri bakugururira ibitungwa tukabishora iri gihe ngwara nabo bayivuga yego yarabayeho mu gihugu cy'iwacu mm. ubu nabaye ndakenyenya kweri mm, ariko ibi amakaye waramaze kuyagura n'amayiniforume icyenda bigura ndayakuye hehe ko mfite agahinosho nabuze n'uwo kangurira mu murima ariko warambwiye kuri umurimyi mu murima aho ntiwimbuye narimbuye mukana atushoye muratumaze kubera arivyo bintu twakura mwagashambara twambara n'umukenyezi n'ukuguru tuvuta n'udusabune kubera vyazimvye vyose mm. vyaraheze yego eh, ndabaramukije cyane eh natwe turakuramukiye hanyuma nanjye mhm sanzwe mfise urubanza mm mu ntara ya rumonge eh aha ndabise ko ngahanye muri kino kiganiro mubwira cyo mushikirije ku makuru tuba twabashikirije muri inondwi abafisi izindi nkuru ku munsi wa mbere hari ikindi kiganiro cyitwa ayiwanyu bavuga maki muze muri telefone ubundi munywanyi ari karadodora yewe ukajewe sineba eh nagomba gushima ko igitebo cyabonetse mm nk'abandi abo nibazongera ngo n'ibindi biciro bizoca bigabanuka mm. mugabo amakenga yose ndayabuze mm, amakenga yawe ah, ah, ahagaze hehe mabure ahagaze eh yigeze ku bijyanye n'amatara ikadake mm. wanje nsiyorora ntibigenda neza muri iki cyitezo bijyanye n'amatara ntimuyaronka neza ngayibubanza ikaye mm bobanza gusa hirya no hino ngo mane mva bakomye induru mm. amazi yari byigezo mu mm-hmm. kuzimba cyumba by'ibitoro mm. ubwo rero igiye mu by'ibitoro mfite amakenga rero yuko ibyo habiremegwa cyane mm. yego nayo nari mfise ariko wumvishije ko batangaje uko baziteguriye gutanga ico gitoro muri regidezo ku murengera ngo bije kuba nk'umuti mu bijanye n'ubukene bw'ibitoro bwa bimaze imisi bwibonekeza none gitoro ntikaboneka mm ariko amazi akabura mm nikuri amabombo ya leta nikurarengana kwibarabara nayo nk'uhapfa kuyabura kuko haguma hari umuntu aba ariko aracoza amahera mhm, uti bari kubanza bakicarira ikibazo chike na ry'amazi n'amatara ibyo kudandaza igitoro bikaza mu nyuma sawa sawa ndagushimiye aimable igipolisi n'imbonera biri maso amatelefone yarabonetse bagende abantu none biyumvira ko Burundi ari bijujugaye ibanga mm, hanyuma abo nabo bari ku rugo rutandatu abo akagoye wavuniya n'akahetoma akagoye niba bakorekanye n'indimo ndabavunira nibareke badandaza ibintu byiza biteza imbere igihugu bidacikisha abantu ikigugu bareke guhonga kw'imari zabo ngo barimo bararondera ngo gutunga ngo biciye mu ntuze mu manyanga ariko rero usanga bakingira ikibaba ugasanga hamwe na itoma toma turangirije ikiganiro yatwakuye ari inyabitsinda mwakoze mwege mwese mwari mugiteza abiri yakoze yarufose ku bw'imana yari mu buhinga bw'ibyuma hariya ndabona mugenzi wanje Leonidas Kirombo ariko aritegura kugira ngo acashika kuri no micro abandanye bashikiriza cha kiganiro kubijanye n'urukundo hamwe n'ubuzima bw'igitsina eba Kirombo uno musi naje ndaza kumviriza rero eh, umunsi naje ndaza kumviza ko naje birandaba ndabakengurukire rero ndanabipfurize na weekend nziza ahanje rero tukazosubira mu bindi biganiro vya radio isanganiro vyo mu ndwiza ndabasezerero ndabipfuriza ijoro ryiza no kugira weekend nziza mugire aho muba mubahwe na gahwane